Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 24-ն է, տարվա 144-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1822-ի այսօրը Էկվադորի այժմյան տարածքը ստացավ անկախությունը Իսպանիայից եւ դարձավ Կոլումբիայի մասը։ 1956-ի այսօրը շվեյցարական Լուգանոյում անցկացվում է Եվրատեսիլի երկի առաջին մրցույթը։ 1981 թվականին հայտնաբերվեց Նեպտունի արբանյակ Լարիսան։ 1982 թվականի այսօրը Իրան-Իրաքյան պատերազմի ժամանակ իրանական բանակն ազատագրում է իրաքցիների օկուպացրած Խորամշահր քաղաքը։ 1995-ի այսօրը տեղի ունեցավ Քաջ սիրտը ֆիլմի պրեմիերան, ռեժիսոր եւ գլխավոր դերասան Մել Գիբսոն։ 2003 թվականին Երևանում բացվեց Հովանես Բաղրամյանի հուշարձանը։ 2006 թվականի հենց այսօրը ստեղծվեց Wikicartes նախագիծը։ 2007 թվականի այսօրը Ռուսաստանի Նովոկուզնիեցկի ածխահանքում տեղի ունեցած պայթյունից ողվում է 38 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1819 թվականին Միացյալ Թագավորության թագուհի Վիկտորիա։ Նա Հանովերյան դինաստիայի վերջին ներկայացուցիչն է։ 1876 թվականին հրճակվել Հնդկաստանի կայսրուհի։ Վիկտորիայի գահակալության սկիզբը համընկել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրաարդյունաբերական համաշխարհային գերիշխանության հաստատման հետ, իսկ երկրորդ կեսը Բրիտանիայի ընդարձակ գաղութային տերության ստեղծման հետ։ 1840 թվականին Վիկտորիան ամուսնացել է Ալբերտ Սաքսեն Կոբուրգ գոթացու հետ։ Ամուսնության ընթացքում ծնված 9 երեխաներն ամուսնացել են թագավորական եւ ազնվական ընտանիքների հետ, ամրապնդելով Եվրոպայի դինաստիաների միջև կապը, եւ Վիկտորիային բերել են Եվրոպայի տատիկ մականունը։ 1905 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս արձակագիր եւ հրապարակախոս Միխայել Շոլոխվը։ Նա Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր է իր խաղաղ Դոնվեպի համար։ 1923 թվականի այսօրն է ծնվել գեղանկարիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ 1925 թվականին լիտվացի արվեստագետ մոնումենտալ արվեստի վիտրաժի վարպետ Մանկավաշ Ալգիմանտաս Ստոշկուսը։ 1936 թվականի այսօրն է ծնվել հայ գրող երգիծաբան բանաստեղծ հրապարակախոս Արամայ Սահակյանը։ Նույն թվականին նույն օրն է ծնվել հրեագրող, ռեժիսոր եւ մնջախաղի վարպետ Սեմի Մորխոն։ 1940 թվականի մայիսի 24-ին է ծնվել ազգությամբ հրեա ռուսբանաստեղծ էսեիստ, դրամատուրգ եւ թարգմանիչ Իոսիֆ Բրոցկին։ 1987 թվականին նա արժանացել է գրականության Նոբելյան մրցանակի։ Բրոցկին բանաստեղծել է ռուսերենով, բայց էսսեները հեղինակել է անգլերեն լեզվով։ 1941 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, կինոդերասան եւ նկարիչ Բոբ Դիլանը։ Շուրջ 5 տասնամյակն առոք երաժշտության մեջ հանդիսանում է աշտամունքային անց։ Նրա երգերից շատերը, ինչպիսիք են Blowing in the Wind-ը եւ The Times They Are a Changing, դարձան քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եւ հակապատերազմական շարժման հիմները Միացյալ Նահանգներում։ Սկսել է ստեղծագործել 1960-ական թվականների սկզբներին։ Ըստ Rolling Stone ամսագրի կատարած հարցումների, նշանակալիության առումով համար համարվում է երկրորդ երաժիշտը Beatles-ից հետո երաժշտության պատմության մեջ։ 2016 թվականին նա արժանացել է գրականության Նոբելյան մրցանակի մեծ ավանդույթներ ունեցող ամերիկյան երկհարվեստում պոետիկ նոր արտահայտչականություն ստեղծելու համար։ 1947 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ջութակահար Խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Ահարոնյանը։ 1964 թվականին հայ ազատամարտի Արցախյան ազատամարտի մասնակից Վաչագան Աղասյանը։ 1972 թվականին հայազատամարտիկ հետախույզ Ժիրայր Ազիզյանը 1973 թվականի այսօրն է ծնվել ուկրաինացի երգչուհի եւ երգահան Ռուսլանան։ 2004 թվականին Wild Dances երգով ներկայացրել է Ուկրաինան Եվրատեսիլ երգի մրցույթում եւ ճանաչվել հաղթող։ 1979-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի բասկետբոլիստ Թրեյսի Մագրեյդին, առավել հայտնի է Թիմ Մակ մականվամբ։ Այսօրը տոնում են Ռուսաստանում Սլավոնական գրերի եւ մշակույթի օրը, Էրիթրեայում Անկախության օրը, Կանադայում Վիկտորիա Թագուհու ծննդյան օրն են նշում։ Այսօր մայիսի 24-ն է, տարվա վարտի մնաց 221 օր։